par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Rādījumā arī klausītāji ir milzīgs prieks svētku eh, noskaņā šajā vakarā arī tikties un eh, nelielu īsu sarunu ar Latvijas valsts prezidentu Edgars Keviču piedāvāt arī jums labajās ziņās. Un varbūt tā šoreiz, kā jau labajā ziņās, kā parasti es piesaku, tad gribas dzirdēt arī labo, ne tikai <laughs> to slikto un to, kas varbūt tā slikti iet. Prezidents Lūks, vispirmām kārtām sirsnīgi paldies, ka piekritāt. Un uzreiz lecot iekšā pie jautājumiem, jūs daudz braukājat pa Latviju, un es domāju, to visi pamanīja ne tikai no jūsu sociālajiem tīkliem, bet visādos citos veidos arī personīgi sastopoties ar jums. Uh, Varbūt tās varat eh, dot savu priekšstatu par to, kas ir tas raksturīgais, ko jūs novērojat savā, eh, savos ceļojumos pa Latviju. Kas raksturo tipisko latvieti, <laughs> ja tā varētu teikt, <laughs> Jā, vai kādas īpašības vai vērtības, ko novērojot un novērojat šajos iebraucienos un ko gribētu varbūt tās arī izcelt svētku kontekstā. Laikam tomēr nav tāda tipiskā latvieša, nav jau tāda. <laughs> viena cilvēka tipa, par ko varētu teikt, mums piemīt tādas, šādas, kādas citas īpašības. Dažreiz mēs tā pusi pa jokam pusi ironiski smējamies, <clears throat> ka mēs esam uh, bieži vien noslēgti, bieži vien uh, nu, tādi uh, sevi ierāvušies. Bet tad, kad es tiekos ar cilvēkiem, uh, man jāsaka, ka gandrīz vai katrā novadā, kurā es esmu bijis, un es tiešām esmu bijis diezgan daudz, Latvijā es redzu ļoti pozitīvus, ļoti gaišus cilvēkus, kas jā, bieži vien, protams, pastāst par kaut kādām lietām, kas viņus nomāca, bet kas ir sava darba, sava novada patrioti. Bieži vien šai cilvēki Rīgā pat nevar iedomāties kādus interesantus un ļoti pat, jāsaka, apslēptas lietas notiek novados. Mums ir fantastiski pasaules klases uzņēmumi. Mums ir ļoti radoši cilvēki, kas kaut kādā savā lauka saimniecībā izdomā kaut ko tādu, saražo un pārdod pat mazāk Latvijā, vairāk Nu, visā plašajā pasaulē, izmantojot internetu veikalu pakalpojumus. Mums ir eh, ļoti radoši cilvēki, un tā pašā laikā, protams, ka tur redzi, ka lielā daļā Latvijas novada ir, nu, es teiktu, gan sakārtotas pilsētas, gan sakārtot vide, bet ir tas mūžīgais jautājums, kāpēc lauki iztukšojās. Man prasa Kāpēc man prasa, ko var darīt? Es atbildu ar pretjautājumu. <laughs> Un, kāpēc, jūs braucat, eh, kāpēc jūs braucat prom no sevis jauniešiem? Kāpēc eh, tajās vietās, kur es tiekos ar skolēniem, kur es tiekos ar eh, novadu jauniešiem, uz jautājumu, cik no jums vēlās studēt, paceļās roku mežu. Uz jautājumu, teiksim, vai jūs esat gatavi atgriezties? ļoti maz kur paceļās tikpat daudz roku. Un nu, tad es jautāju, nu, kas ir tas, kas jums liekas nu, teiksim, problemātisks, kāpēc jūs to nevēlaties darīt. Un tad, jā, tad ir ļoti daudz interesantas atbildes. Daudz saka, jā, līvānos vai alūksnē vai teiksim, Ventspīlī vai kādā, jebkurā citā Latvijas pilsētā novadā ir pietiekami labi sadzīves apstākļi. Bet daudz tomēr domā, ka zinām, tādu profesionālo gandarījumu viņi var panākt tikai strādājot un dzīvojot Rīgā vai Pierīgā. Daudziem liekas, ka pēc studiju beigām viņiem nebūs tā darba, ko viņi tiešām gribētu Latvijas reģionā. Viņiem drīzāk tas būs Rīgā. Nu, tas ir tāds eh, ļoti interesants Tas fenomens. Tas ir liels izaicinājums priekš Latvijas, īpaši priekš eh, reģioniem. Nu, es teiktu, ka tās tendences ir ļoti interesantas un dažādas. Jaunieši varbūt arī tiešām sākotnēji skatās uz šo karjeru. Viņi skatās uz iespēju, protams, arī, ka lielās pilsētas piedāvā gan plašākas eh, izklaides iespējas, interesu apmierināšanu, bet tad ir tā otra tendence, ka pēc kāda laika, kad nu ir ģimene un kad ir varbūt tā dzīve ir nostabilizējusies, tad daudz arī dodas dzīvot atpakaļ. Jo pēkšņi izrādās, ka, mm, kā mēs smējāmies apmeklējot Madonu, ka faktiski visu pilsētu pieskata to septiņgadnieku. <laughs> Un eh, tā ir fantastiska iespēja teiksim, bērniem attīstīties un dzīvot mierīgā, sakārtotā vidē. Ja vien, protams, vecākiem ir iespēja strādāt vai attālinātu darbu, vai tiešām ir ielikās tās, um, tās darba iespējas. Bet šis ir tāds uh, ļoti sarežģīts jautājums, jo es tiešām tam esmu pievērsis uzmanību. Es zinu, protams, ka vienmēr ir diskusija, kas aiziet pirmais - cilvēks, un tad tiek slēgta skola, vai tiek slēgta skola, un tad aiziet cilvēks. Un nav nu tā gluži, ka taisnība ir tieši vienam vai tieši otram, jo ir pietiekami daudz piemēru, kur nu, mēs nevaram uzturēt skolu ar sešiem skolēniem un 11 skolotājiem. Tas, diemžēl, nav iespējams. Un arī tā kvalitāte bērniem beigu, beigās izglītības kvalitāte nav tāda labākā. Bet tad ir plašākas diskusijas, tad, kad no nu, kādam liekas, ka nav pietiekama darba vieta, jāmeklē darba vietas citur. Pretī mums ir situācija, kur uh, nāk kāds uzņēmējs, piedāvā attīstīt ražotni. Un uh, tad izrādās, ka tomēr vairums ir pret. Nu, mēs esam tādi ļoti, varbūt, es pat teiktu, lepna, mazliet spītīga un varbūt arī tādu dažādu sarežģītu pretrunu pilna tauta. Laikam arī drusku vēsture mums tur ir iekšā. Tā ļoti labi raksturo, manuprāt, latvieši, latvieši varbūt tās jau var tā teikt, arī vidus, vidus vai tipisko latvieši. Bet eh, par, par tiem izaicinājumiem eh, Un gribas arī, protams, drusku par to, lai redzētu, kāds ir izējas variants šajā gadījumā. Bet uh, tik bieži runā tieši par demogrāfiju, mums ir nu, šausmīga situācija, vai, vai kādi ir tie iemesli. Tagad, protams, ir drošības jautājumi ārkārtīgi izcelti un uzsvērti, ka nu, nu tas ir kaut kas, kas jā, jārisina. Uh, bet kā ir, vai ir kaut kas arī cits pēc šiem tādiem milzīgi globāliem jautājumiem? Un man, uh, dažbrīd šķiet arī mēdījos ļoti um, izstāstītiem, uh, izstāstītām problēmām, kur, bet ir problēmas, kuras varbūt tās nepamanām, jo par tām mazāk runājam un tā tālāk. Es domāju, tas ir divas pamat problēmas. Uh, pirmā problēma ir tā, ka mums uh, 30 gadu laikā, kopš vairāk nekā 30 gadu laikā, kopš mēs atguvām neatkarību, ir uh, bijuši gan ļoti nopietni demogrāfiskie kritumi, gan arī neliels kāpums. Un tagad pēdējā gada tiešām ir ļoti, ļoti satraucoši. Mēs par šo arī runājām ar ministru prezidentu, mēs esam runājuši ar deputātiem un dažādiem sabiedrības pārstāvjiem, arī zinātniekiem. Nu, ir kaut kāda viena kopējā tendence plašāk attīstītajās valstīs, Eiropas valstīs. Izņemot kādu vienu otru valsti, Eiropā tomēr sabiedrība noveco un dzimstība <clears throat> nav pietiekami. Un tomēr augstā līmenī vai pat tā krīt. Bet es domāju, ka mūsu reģionā mums arī ir vēl viena tiešām ļoti nopietna lieta, un tā ir cilvēku tiešām es teiktu tāda gan zemapziņā, gan arī tomēr atklāti paustā baļu sajūta par nākotni. Redzot, kas notiek ar Krievijas izraisīto karu Ukrainā, redzot šos pasaules ārkārtīgi, es pat teiktu, vētrainos notikumus. Viens otrs, protams, ļoti nopietni domā, vai tas ir atbildīgi šobrīd laist pasaulē bērnus, lai kaut kas nenotiks, vai nebūs kāds iebrukums Latvijā, Baltijā. Un es domāju, tieši tie pēdējie trīs gadi, faktiski mēs jau runājam par trim gadiem, gan arī trim gadiem kopš Krievijas sāka uzbrukumu pret Ukrajinu, nu, tas zemapziņā un arī diezgan daudz plašākās sarunās izskan. Un tur nu, laikam labu zāļu nav. Darīt visu, lai drošība un aizsardzība tiktu stiprinātas. Un varbūt pēc kāda laika, kad mēs mazliet apradīsim ar šo situāciju, un man diemžēl jāsaka, ka visticamāk, noteikts draudu līmenis saglabāsies vēl kādu laiku, kad spēsim sadzīvot, kad sapratīsim, ka tiek darīts viss, lai būtu valsts drošībā un aizsardzībā, bet simtprocentīgi garantiju nevar iedot nekad neviens nekādā gadījumā. Tad varbūt sākumā šī tendence apstāsies, un varbūt tad atkal dzimstība sāks augt. Otra lieta, nu, tas, ko mēs saucam par atbalsta pasākumiem. Tas, uz ko mēs pagaidām visu laiku esam reducējuši demogrāfijas politiku, finansiāls atbalsts ģimenēm pamatā plus mīnus līdz pusotra, divu gadu vecumam. Bet bērni aug arī tālāk. Un īstenībā tas jau ir tas, kas ir vecāka atbildība, kas ir skolas atbildība, pašvaldības un valsts atbildība, lai tas bērns sasniedz pilngadību, lai viņš kļūst par uh, labu studentu, arod uh, speciālistu. Un, uh, tur mēs redzam, ka tomēr gan uh, ģimenes saka, ka tas ir jautājums par to, kā nodrošināt labus dzīves apstākļus attiecīgi uh, mājokļi uh, ziņā, bērnu dārza skolu ziņā, veselības aprūpas ziņā. Un Nu, es esmu lūdzis, un arī premjerministra man ir teikusi, ka jā, ka meklēs tos ceļus un meklēs arī to naudu, kā šos jautājumus risināt. Jo nevar uzskatīt par demogrāfijas politiku to, ka tu iedod pabalstu un izliecies, ka viss ir kārtībā. Tas nestrādā. Tas vienā brīdī varbūt strādāja, bet tas šobrīd nestrādā. Ja tu nesāc iet pa punktiem, kas satrauc ārpus drošības situācijas, tad, jā, tad daudz saka, dzīvoklis, māja. Mēs gribam, lai bērni dzīvo labos apstākļos. Bērnu dārsts, laba kvalitātes skola. Jā, nu varētu teikt, nu, tas ir par naudu kaut kā. Nu, protams, eh, <laughs> varbūt tas ne tiešā veidā, bet tomēr parūpēties par tām pamatvajadzībām, ne? nodrošināt eh, dzīves apstākļus, kā paēst, apģērbties, kultūru baudīt <laughs> kaut kā tādā. Nu, tas ir viss eh, kopumā un, protams, ka uh, Tas arī izraisa to varbūt pretējo tendenci. Jo tas, ko mēs varbūt pamanām, ka jo pārtikusi sabiedrība, jo augstāks tas prasību līmenis. Tas ir labi. <laughs> Bērni ir pelnījuši labu tiešām izglītību. Un, protams, ka mēs visi tajā brīdī uzreiz sākam domāt, kā nodrošināt maksimāli labo. Bet tas maksimāli labais arī maksā. Un, diemžēl ne visiem ir tās labās algas, un visiem ir tā nu, uzņēmība. Bet eh, es saku vēlreiz, tur nav vienas labas atbildes. Un tas lielā mērā tomēr pēdējie gadi ir saistīti ar šo agresiju. Nu, jā, varbūt tās nedaudz provocējot šajā <laughs> brīdī, gribu prasīt, tā, jā, kā teikt, ir šī demogrāfija, ir drošības jautājumi, ir, ir ekonomiskās situācijas vajadzības, bet bez tām mums nav problēmas. Principā mēs labi dzīvojam. Vai, vai tomēr eh, kāds personīgs novērtējums? jūs pajautāsiet eh, daudziem Latvijas cilvēkiem, vai jūs dzīvojat labi, un jūs saņemsiet ārkārtīgi dažādas atbildes. Jūs saņemsiet atbildi, jā, labi, un jūs saņemsiet, nē, ir viss pilnīgi slikti. Un nav tāda vidējā labi vai slikti. Tīri vēsturiski paskatoties, nu, kā mēs dzīvojam, kā nācija mūsu priekšteči 19. un 20. gadsimtā, protams, ka daudzas lietas, es domāju, mums ir pieejamas. Vai visi dzīvo vienlīdz labi? Nu, taču, protams, ka nē. Mums tomēr ir tā lielā nevienlīdzība sabiedrībā. Mums ir ļoti daudz lietas, par kurām mēs paši labi zinām. Un tas, kur es esmu vienmēr ļoti piesardzīgs, tas vidējais statistiskais. Pateikt, jā, mēs visi dzīvojam labi, ir melot. Bet pateikt, viss ir slikti, nu, nav godīgi. Tādēļ tas ir tāds uh, nu, neatbildams jautājums. Protams, cilvēks, kam ir labs darbs, jauka ģimene, labi ienākumi, teiks, principā man ir labi, bet es varbūt vēl kaut ko gribu klāt. Un tad mums ir cilvēki, kas. Nu, dzīvo no rokas mutē un kuriem algas ir mazas. Varbūt, ka viņiem pajautājot, var dabūt atbildi, es dzīvoju tiešām slikti un es gribu vairāk atbalsta no valsts. Bet tikpat labi varbūt kāds, kas ir ar augstiem ienākumiem, viņam joprojām nebūs labi. Un kāds, kuram nav tās lielās naudas, tomēr spēj atrast kaut kādu prieku, mierinājumu. Mēs esam ļoti dažādi. Tāpēc es nevaru pateikt, mēs dzīvojam labi vai mēs dzīvojam slikti. Es gribu teikt, ka Mums varbūt objektīvi ir daudz priekšnoteikumu, lai mēs dzīvotu labi, bet ne visi no tiem nav piepildījušies. Un, jā, diemžēl es būtu gribējis, lai mums būtu mazāk ziedot.cl vai akcijas atbalstot bērnus vai slimniekus. Vai, teiksim, mums ir diemžēl joprojām maznodrošinātajiem un trūcīgajiem pārtiks pakas jāpiegādā. Tas nav tas labākais, bet mums tajā pašā laikā ir arī. Nu, iespējas kādas uh, maniem vecākiem, maniem vecākiem nebija. fair. Jesu, oh my skaista, tu esi mana Latvija, esi skaista, tu esi skaista, tu esi skaista, tu esi mana Latvija. Svētītā pasargāta, apgaismota tu. Dievs tev savu mieru iedevīs. Svētīta un pasargāta, apgaismota tu. Dievs tev savu mieru iedevīs. esi skaista, tu esi skaista, tu esi skaista, tu esi mana Latvija. Es saprotu arī, ka tagad nevarēs atbildēt uz visām problēmām, tomēr gribas un ļoti iespējams atkal tā provokatīvi uzdot jautājumu, bet ko var darīt, lai būtu labāk? Ko jūs redzat kā kaut kādus risinājumus? Nu, ja naudu neiedosim visiem, un pārtiks pakas eh, visiem nevajadzēs, bet vai ir tā filozofiski spriežot? Es, es neko gudrāk laikam neatbildēšu. Tās atbildes jau ir vienkāršas. Tā darīšana jau ir tā grūtākā. Protams, ka vairāk investēt izglītībā, vairāk uh, veicināt to, lai nu, mums uh, ekonomika ražošana attīstītos, uh, lai būtu mazāk birokrātija. To saukļu līmenī viss ir kārtībā. Bet katru reizi tev ir jāpiespiežās kaut ko izdarīt, un tad ir grūtāk. Un tad sākās visos līmeņos - valsts, pašvaldības, 101 atruna, kāpēc kaut ko nevar izdarīt. Uh, kāpēc teiksim, to vai citu lietu traucē tāds likums vai šāda instrukcija? Vai, uh, Tāds paradums. Vai arī bieži vien pārmaiņas izraisa eh, nu, zinām pretestību. Un bieži vien, tā, kad tu saproti, ka tā vecā sistēma neiet, eh, salauzt viņu un izveidot jaunu, ir cilvēki, ir dzīvi cilvēki, kuri protestēs, kuri atradīs daudz iemeslus, kāpēc tā vai cita lieta viņuprāt nebūtu maināma. Bet eh, man nav teiksim, kaut kādas ģeniālas atbildes. Ja viņi būtu, viņi būtu izpildāmi, viņi jau sen būtu izdarīt. Un vēl pirms manīm prezidenta amatā Sensen. Uh, varbūt tas ir jautājums tāds, kas ir tas, ar ko būtu jālepojas un par ko būtu jārunā šobrīd? Es domāju, ka arī šeit mēs valsts svētkos, sevišķi valsts svētku nedēļā, Ziemassvētkos un jaunajā gadā, Jāņos, vai tad, kad mūsu uh, sportisti gūst panākumus, vai tad, kad mūsu mākslinieki gūst panākumus, uzreiz esam lepni. Tad visiem eh, ir prieks par uzvaru, visi eh, piepilda Rīgas, un, un ne tikai Rīgas ielas ar karogiem sagaida varoņus mājās un ir lepni. Valsts svētki vienmēr ir tas brīdis, kad cilvēki mazliet apstājās, uh, Varbūt pat tā simboliski, ka mums valsts svētku nedēļa ir tieši novembrī, vistumšākajā faktiski gandrīz gada laikā. Lai tās gaismas uzmīzo, mēs mazliet apstājamies un padomājam. Bet tad atkal iestājās ikdiena, un tad eh, nu, ir kā ir. Ir dažādas problēmas, ir dažādas lietas, ko risināt. Bet es noteikti domāju, ka mums pašiem jālepojas ar sevi. Nav ko kautrēties. Mēs ļoti daudz ko esam izdarījuši. Tas, ka mazai tautai pie Baltijas jūras ir sava valsts nu, jau 106 gadus. Abi ir visa okupācija. Tas, ka mēs esam spējuši izdzīvot dažādos ļoti sarežģītos laikos, tas, ka mēs esam ļoti talantīgi tauta uz mm, šo nepilnus divus miljonus lielo skaitu, tik daudz sporta talantu. Lai kur tā aizbrauktu, kaut kur zinās porziņģi, kaut kur zinās uh, To, ka mūsu hokeja komanda ir savulaik sakāvusi daudz lielākas komandas, tad viss uzreiz meklē Google un citos meklētājos, kur ir Latvija, kas ir Latvija. Bieži vien man daudz ir teikuši, kad aizbrauks, mums ir, mums ir šis viss. Tā kā jālepojas pašiem pirmkārt ar sevi, nav jākaunās arī runāt par, par lietām, kas mūs neapmierina nav jākaunās arī varbūt atzīt kādu problēmu, bet jāatcerās, ka neviens jau cits mūsu valsti neveido kā mēs paši. Un tad jautājums varbūt tas citādāk atbildi būs, bet eh, ko tad var darīt, lai būtu labāk? Tagad es parasti saviem viesiem prasu labās ziņas, kas tad ir tā labā ziņa un kas būtu man kā bet, klausītājiem. Bet, bet pajautāsim paši sev, ko mēs esam gadu laikā izdarījuši, lai būtu labāk. Sāksim paši ar sevi. Ko mēs paši esam izdarījuši, lai mums pašiem. Ne tai abstraktajai valstī, ne jau tam abstraktajam kopumam, ko sauc par sabiedrību, būtu labāk. Vai mēs esam maksimāli izdarījuši, lai nu, teiksim, gūtu varbūt labus panākumus darbā, kas ir traucējis? Vai traucē mazliet paša kaut kādas īpašības, vai tomēr traucē tas, par ko daudz saka, un, un kas mums ir jālabo? Kaut kāda birokrātija, kaut kāda neizdarība, kaut kādas varbūt valsts pārvaldes lietas. Jo tad, ja tā atskatās uz aizvadīto gadu, tad tas pirmais un galvenais jautājums varētu būt, labi, ir tuvu gandrīz jau 18. novembris. Pēc 18. novembra mēs visi pārslēdzamies jau Ziemassvētku gaidīšanas noskaņojumā. Tas ir tas brīdis, kad tu sāc domāt, nu, kas par šo gadu ir izdarīts. Ko es esmu izdarījis, ko es, es neesmu izdarījis, ko es varēju darīt labāk, ko man vajadzēja darīt savādāk kas bija atkarīgs no manis un kurmēr kāds cits ir traucējis. Un, ja mēs katru gadu varbūt noslēdzam ar šo jautājumu un mēģinām godīgi atbildēt, tad, protams, ir nākamais jautājums. Kas ir valstī labs izdarīts un kas nav labs izdarīts? Ja mēs bieži vien tā mirkļa iespējā vai nu par kaut ko ļoti sajūsminamies, vai kaut ko ļoti, ļoti ātri nokritizējam, bet mēs ļoti reti padomājam par tādu nu, racionālu, pragmatisku pieeju lietām Valsts līmenī es teiktu, ka es ļoti labi zinu, kas būtu jādara tālāk, un es to esmu teicis un turpināšu teikt. Mēs, diemžēl, kaut kādā brīdī esam no uz mēķiem vērstas sabiedrības pārvērtušies par uz procesu vērstu sabiedrību. Varbūt tas ir tāpēc, ka mēs ļoti reti spējam tā uzreiz vienoties par lielām lietām. Tad ir svarīgi runāties un parunāties, un varbūt atlikt to lēmumu, un pārlikt to lēmumu, un beigās nepieņemt nekādu lēmumu. Tad brīnīties, kāpēc citi ir priekšā, un tad mēs drusku iekavējam. Ja mums būtu mērķis, un mērķis mēs esam mēģinājuši izvirzīt dažādus, un tajā brīdī, kad mēs uzliekam to mērķi, tad sākās uzreiz diskusija, vai tas ir pareizais mērķis. Un, ja tas ir pareizais mērķis, kam visi piekrīt, vai mēs to varēsim izpildīt, un tad mēs sākam domāt, kāpēc mēs to nevaram izpildīt, un kā mēs to izpildīsim. Tā man bija 2023. gadā veidojot valdību, kad es teicu, nu, sasniedzam to Eiropas Savienības vidējo dzīves līmeni līdz 2030. 30 gadam. Uzreiz visi eksperti un politiķi sāka domāt, kā to nevar izdarīt. Nu, labi, nav. Nedaram to līdz 30 gadam. Ejam uz priekšu, sasniedzam 35. gadā. Bet vismaz saprotam, ka tas ir mērķis, un tad izdomājam, ko darīt. Nu, tā mēs turpinām cīnīties. Un šeit eh, jā, tā ir mūsu lielā eh, teiktu, problēma, ka eh, nu, mums kaut kur ir pazudis tas mērķis, ka mums tomēr ir jāizdara viss, lai valsts būtu droša bet lai arī sabiedrība būtu pārtikusi daudz labklājīgāk nekā tā ir tagad. Tā izklausās, ka mērķi jau mums ir un dažkārt pat ļoti lieli un augsti, bet tikai nespējam noturēties. Nav, es nepiekrītu. <laughs> es, es negribu sastrīdēties uh, radiostacijā, kas tomēr ir uz tādu mieru un, un harmoniju vērsta, bet uh, es tam nepiekrītu. Diemžēl tā nelēma, ka mums ir ļoti daudz plānu un vīziju savstarpēji pretrunīgas. Ilūzija, tad varbūt. Mums ir daudz ilūziju, mums ir pat varbūt vienotra halucinācija pat priekšā. Bet eh, nē, mēs neesam vienojušies par tādu vienotu mērķi. Jo kurš iebildīs pret to, ka Tad es jums tagad paskaidrošu, ko mēs gribam no Latvijas redzēt, bet mēs īstenībā nevaram visu uzreiz panākt. Mēs nevaram izdomāt, kā to izdarīt. Mēs gribam Latviju drošu, pārtikušu, modernu, eiropeisku, nacionālu, zaļu, Es varbūt kaut ko aizmirsu. Visi ir ļoti pareizi vārdi, bet ar kaut ko ir jāsaka. Un, ja tu sasniedz savu vienu, tad aizies otru. Un, tā, un tas ir tas, ko es saku, mēs bieži vien nespējam nonākt līdz, līdz tam, ka mēs saprotam, ka visas lietas ir svarīgas, bet ar kaut ko jāsaka. Un man kā prezidentam pagaidām vēl nav izdevies visus nu, sapurināt, jo es arī redzu, tomēr, cik sabiedrība ir fragmentēta un cik arī attiecīgi sabiedrība, kas ir fragmentēta, attaino arī saimniecība. Tas saimniecība ir mūsu spogulis nodrāsts teiciens, bet tas tā ir. Tas tā ir. Eh, varbūt tās noslēgumā varam prasīt arī mazu novērējumu valsts svētkos priekš radio klausītājiem. Ar tādu pozitīvu noti noslēdzot. <laughs> es gribētu teikt par spīti visam tam, ko mēs te tikko runājam, pareizāk sakot, visu manu monologu, es visiem vēlu lielu pašapziņu, saprast, ka viss ir paša rokās,